Taappe, Pekkaivi ja Anar Jauri Pirraas, niin lähtee Anaras Saami, Passi, Eatnama ja Toutakat. Ja taas lähtee Saami, Eatnama, Koutaatis. Tai koului nuorta päältä lähtee nuortalatsai ja eraa Ruotsia saamelatsai passi Eatnamat tavviin lähtee Tavisaami saami toutakahta Suoma ja Norkaa päältä. Ja loppe arjin lähtee Juulev ja Lullisaami passi touta, toutaka Ruota ja Norkaa päältä. and it means uh, we were here before the national states even were born. We have to remember that this is all Sami land, and they are all colonizers, and they are all the same level as any other occupants of uh, areas. That they have come here and they have just claimed that this is ours we have to govern this because uh, you are just indigenous and you don't have the mind yourself to, to do that. alueella täällä tuo metsän on semmoista, että se ei tuottaisi kuin, niinku, miten se oli, vähemmän suurta haittaa tai huomattavaa haittaa porotaloudelle. Mutta kyllä tämä alkaa olla sitä vähän niin kuin sitä liian suurta haittaa. Vähän tässäkään enää vuosikausi, vuosikymmeneksi on menetetty tämäkin alue, niin Purua talvilaitumen. Ja tässä kyllä vielä luppomettä tämä mitä on hakattu. Uhkaillaan henkeä, toimeentuloa, on sanottu, että porot tapetaan. <laughs> the most northern pine forest of Finnish Upper Lapland in Inari. Just 100 kilometers north is the Boreal forest line. Here pines grow only as single trees or in small groups and the ground is completely bare or covered with dwarf birches. For this reason, the last remaining almost untouched ancient woodlands of Upper Lapland are extremely valuable, both as ecosystems and for their genealogy. These forests are the outcome of tens of thousands of years of interaction between forests and tundra since the last ice age. These same forests are included in the official Sami home area in Finland and in the Finnish reindeer herding area both of which are strictly defined by legislation. These forests are vital as the last remaining winter grazing areas, which has safeguarded the continuity of traditional reindeer herding based on free grazing. However, industrial forestry of the last 50 years has led to a situation in which the traditional Sami herding culture is threatened by logging and its networks of roads. No, porojen pysyvyys laidon alueellahan on ollut semmoinen ensisijainen ongelma. Tuoreet hakkuaukeet, ne siinä viihtyy jonkun aikaa ja sitten kun tulee vähän enemmän lunta, niin ne porot lähtee pois, ne lakaa kaivon hakkuu tähteet tulee sieltä vastaan ja sitten se mikä, alue, mikä sinne jääpi jäkäällä tähtöiden alle, niin sehän kuulee kokonaan pois. Jäkäällä maat siinä menee ja, ja luppomaat lähtee kaikki. Tämä on mankala kaimmerkas. Täällä, täällä pohtuita suottiin ja, ja porraamus ja vähän on laittanut ruektua ja siemmässä on tällä sama mititoa. Samalla kaipo. Metsä on hakattu. Sinun, sinullekin tuttu metsä on hakattu ja sitten kun menet sinne, niin tuntuu siltä, että eihän tätä maisemaa tunne enää. Niin varmasti poro on ihan yhtä hämmästynyt ja menee sitten tuttuun paikkaan kaivamaan. No, mihän kateus hälyysymystä on, että pohtuu ja jotain miehtis ja skäittis, että tätä tuota itarpaisuus ja peppuma. Ja... Niin täällä, tällä perään hakkuin keskellä, niin täällä on yksi alue tässä. On semmoinen pari kilometriä kanttiinsa, niin en näe tällä alueella täällä kaivaa talvella poro. Muut on sitten näitä äh, taimikoita ja siemenpuu. Niin, ne on taimikot ja siemenpuasinto ja kynnettyjä alueita, ettei niissä poro pysty olemaan kevättalvella. Niin se kevättalve on se kriittinen aika poro. No se on just se kaikkein tärkein. Silloin vasa kasvaa maassa ja muutenkin on ravinto tiukassa. Cuttings in Samilan are managed by Finnish state-owned company Metsähallitus Forest and Park Service. The company cuts annually about 200,000 cubic meters. About 30% of that amount is stockwood for sawmills and 70% is going for pulp. Most of the stocks are sold for Peruvono sawmill, owned by Vapo Company. The main owner of that company is Finnish State together with Mazalito Cooperative. quarries of pulpwood are factories of Stora Enso in Kemi and Kemijärvi and of Metsä-Botnia in Kemi. Botnia is owned by paper companies Amril, UPM and Metsälihto. Well, Stora Enso is an integrated and international uh, uh, paper company, paper and board company, and we are producing fine paper, and, and publication paper and, and uh, forest, forest products. And uh, we have employees, something like 45,000 in, in over 40 countries, and let's say in five uh, continents. In 2003, several reindeer herding cooperatives drew maps of their vital winter grazing areas and released these maps together with the Finnish Association for Nature Conservation and with Greenpeace. Se on aina vaan valtion suurella kädellä pyyhkästy pöytä puhtaaksi ja pantu uskartta, että ei näin. Että me otetaan tästä nämä puut. Mm. Teille ole siihen sanomista. Kyllä tästäkin on jo hakkuusuunnitelmat tästä mettästä. Tämä kuuluu nyt siihen meidän rajauksen sisään. Sami reindeer herders have become more concerned as the loggings have proceeded. There have been several court cases, and also UN Human Rights Committee has dealt the issue. Takuhta tai pläni että tjöhpämi, että hei vehää juurtas, tän, tämän min elliima. Tai juurtas, että tuossa tämän, että siivet niin pälkää sinne se Se ja vähän ja juuri tästä nuppipelemiästä. It's very clear that uh, we do have our land and water rights and they are not recognized by the Finnish state government. Tämä on kansainvälisesti tunnettu asia, että Suomi on pyrkinyt ratkaisemaan tätä samanlaisten maanomistuskysymystä jo yli puolen vuosisadan ajan – ja epäonnistunut siinä, niin kuin YK ihmisoikeuskomitea totesi kannanotoissaan viime marraskuussa Suomelle. Ja tähän liittyy sitten tietenkin omistajan käyttövalta käyttää alueita perinteistä elinkeinojen harjoittamiseen, ja tämä on täysin uhattuna, tämä elinkeino, sekä julkiset että yksityiset. Öö, maankäyttömuodot uhkaavat poronhoitoa ja siten saamalaisten identiteettiä. Komitea kehotti Suomea yhdessä, siis Suomen hallitusta, yhdessä saamelaisten kanssa ratkaisemaan kiireesti maa-oikeusasian ja sillä välin pidättäytymään kaikista toimista, jotka saattavat vaikeuttaa ratkaisuun pääsyä. status is not part of human, human rights violation in Upper Lapland. And of course, when, when there is uh, dubies or doubt about that, we still have the, the third independent party to make the decision. It's the Human Rights Commission. Suomi on varastanut saamelaisten maat, mutta jos varas on tarpeeksi vahva, hän saa sen näyttämään oikealta. No, mä, äh, suomalaisessa yhteiskunnassa on, on tietysti hyvin tärkeää äh, ja, ja hallituksen toiminnassa äh, ihmisoikeuskysymykset, johon liittyy tässä tapauksessa vähemmistö kansan ja kulttuurin suojelu ja, ja, ja sillä tavalla tietysti tämä poronhoito kytkeytyy tähän asiaan. Stora Enso is the biggest buyer of um, wood from Metsähallitus, and, and we operate in Finland, here in Finland, according to the Finnish law, law and, and uh, uh, regulations of the authorities, as any responsible company would do. Stora Ensolle ja Kjätnikahton tahtalit olmusvoikavuotain nukohtsuvan ehtalas investeerimi indeksai pokte. Samrädillä rädätallamen tai indeksain Ja me jaktuudit, että Stora Enso Fertti sihkojumu eerettä indeksain, josta jatkaa vastiimismuora ANR kovlus. In February 2005, Greenpeace established a forest rescue station in Upper Lapland to point out the threat to the valuable old grazing forest and the problem faced by Sami reindeer herding. What Greenpeace is going to do here in the coming months, we are going to set up a forest rescue station in the middle of these threatened old growth forest areas. Using that as a base camp, we are going to demarcate the forest areas together with the Sami people. Greenpeace supports the demands set up by the Sami reindeer herders, and the number one demand is that logging must be stopped in these important forest areas. Otherwise, no reasonable process or negotiations between parties are possible if, if the logging is going on at the same time. Also, Sami Council, the international organization representing Sami people in Finland, Norway, Sweden, and Russia, demanded Finnish state to stop immediately cuttings in Sami land. Maittai samerädillä velkään torjuut. Anara puoltsusäämi tämän, tämän riittuus. Ja millä opäikke tämän kähtsälan lohkat, että tässä ilja kaatsalta päikkäällä ässis tällä säämi voikavuotta kaatsalta. Ja tämän verte tjälti Suomessa ahta. Tämän isätte hoika päikkäällä tässä. The Reindeer, radio Hearing Act uh, in paragraph 2, it says that in the land areas owned by the state, Other forms of land use must not cause significant harm for reindeer herding. Yeah, what is Metsähallitus description for this significant harm for reindeer herding? And how do you make sure that this harm is not done by logging and road construction? So the, the area of Upper Lapland, it is uh, three municipalities and it's about 2.8 million hectares. the whole area of Upper Lapland. And <clears throat> Metsähallitus does its forestry operations on some 15-16% of the whole area. And now all the 100% of the area is for reindeer husbandry and only 16% of the total area of Upper Lapland is for the forestry. No, yleensä puoli väittää tosiaan tämmöistä, että 100 prosenttia maasta on porotalouden käytössä, mutta tässä taas tietoisesti halutaan unohtaa se tosiasiassa, että talvilaitumista kaikki kriittiset ovat käytännössä metsätalouden piirissä. Ja äh, jäkälä ja luppo muodostavat poron talvilaitumet ja jäkälä on uusimpien tutkimustulosten valossa niin, äh, selvästi vähentynyt hakatuissa metsissä. Ja luppo tietenkin katoaa kokonaan, jopa vaan väljennetyissä metsissä. Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella valtiomaata ei saa käyttää niin, että sitä aiheutuu poronhoidolle huomattavaa haittaa. Hmm. Mutta sitä huomattavan haitan käsitettä ei ole missään määritelty, että missä pisteessä se alkaa se haitta olemaan huomattava. Ja, ja <clears throat> tämä metsätaloustoiminta on ilmeisesti perustunut koko ajan siihen, että, että sitä ei tarvikaan, koska poronhoito on koko ajan ollut se väistyvä ja hiljainen talous tai toiminta, joka ei näy missään eikä kuulu missään eikä vaikuta mihinkään. Ei ole kenelläkään Suomessa vastuuta nähdä, että miten hakkuut esimerkiksi vaikuttaa kokonaisuutena. Hmm. Nyt otetaan, ei kukaan arvioi niitä, että kun tuosta hakataan vähän, tuosta vähän, tuosta, niin mikä on niiden kokonais, ja satoja muita leimikoita, mikä on niiden kokonaisvaikutus. Jos tarkastellaan vain yhtä pientä aluetta, pientä kaivosta tai matkailukeskusta, sen lähialuetta, niin silloin voidaan sanoa, että ei se hävitä, ei, ei, ei vaaranna poronhoitoa. Mm. Mutta kun on satoja muita ja tuhansia muita kohteita, ei ole yhtään viranomaista, joka koordinoisi, tekisi yhteenvetoja niin, niin että voitaisiin sanoa, että nyt, nyt tämä on jo, mm. nyt pitäisi pysäyttää kaikki. Mm. Niin siis sanotaan sillä tavalla, että jos, jos metsien kiertoaika Inaris on 160 vuotta, niin tämä jäkälikko kiertoaika on huomattavan pitkä sekin. Se on ehkä se, se 100 vuotta todellakin ennen kuin Joo. se lopullisesti toipuu siitä, siitä tuota päätehakkuun vaikutuksista ja sehän tämmöinen aukeaksi hakattu alue, niin se, se pysyy kesällä niin kuivana, että se kärsii jo kuivuudesta. Ja toisaalta niin sehän on tuulelle altis tämmöinen paikka. Se, tuuli kovettaa se lumempina, ettei siinä poroina kevättalvella pääse hangesta läpi. No ehkä siinä 30 vuoden päästä on semmoinen puolen metrin taimistoalue. No, tuleeko siinä vaiheessa tänne poroja jäkälä? No ei ne vielä siinä vaiheessa pitää olla tuommoinen ja semmoinen mettä päällä, mikä niin suojaa sen. Ehkä kolmemetrinen pitempikin mänty. Tiheät taimikot ja nuoret kasvatusmetsät, siis, jotka on jo sitten useita kymmeniä vuosia tämän päätehakkuun jälkeen tulevia asioita, niin siellä syntyy eh, mikroilmasto tai sellainen, eh, sellainen mikroilmasto, joka on huomattavan kostea. Se on tämä taimisto tai taimikko tai tiheä nuori metsä siinä päällä, syntyy olosuhteet, joissa sammalet ja varvut runsastuvat mm-hmm. porojäkälän kustannuksella. Ja porojäkälän ikään kuin se uusi tuleminen alkaa vasta sitten sen jälkeen, kun, kun jos luonnonmetsiä ajatellaan, niin kun metsät alkaa luontaisesti harveta jossain sadan vuoden iässä. Tämä on varmasti tärkein syy siihen, mikä selittää erona näiden vanhojen ja nuorten, nuorten metsien välillä, vaikka ikäraja laitettaisiin ne 70 vuoteen. Että kysymys on todella pitkä ja pitkävaikutteisista vaikutuksista näihin, näihin jäkälikköihin. Joo, se on, tuota, kun se on oksaa täynnä se nuori puu, niin se on mahdoton se neulasmäärä, mikä tippuu sieltä maahan. Että se neulasmäärä peittää sen maanpinnan sitten, se jäkälä. Ekäläisenä neulosia alle. Niin hakkuuden vaikutus tähän, vaikutukset tähän lupon määrään ovat tietysti äh, itsestään selvät sen takia, että aina kun hakataan, niin potentiaali lupon määrä tai potentiaalien luppometsien määrä vähenee. Se on, se on aivan itsestään selvä ja kiistämätön tosiasia. Yeah. So first, the, the forestry in Finland, it is, it is not based on pla plantations. We have our traditions to have semi natural forests. And there's those areas we are now harvesting in, in, in Lapland and in, in Upper Lapland are actually semi natural. They have been under forest operations also earlier. Se on totta, että joskus sata vuotta sitten Suomen metsiä ja Saamenmaan metsiä hakattiin siten, että hakkuun jälkeen niitä voidaan kutsua semi-natural, eli puoliluonnonmukaisiksi. Mutta nykyisen metsänhoidon suoranaisesti tavoite on kasvattaa plantaasimetsän metsiä, eli siis yhden puulajin tasakokoisia puupeltoja ikään kuin porkkanoita puutarhassa. Kuitenkin luontaisesti syntyneet metsät Saamenmaassa, koko Suomessa ja jopa eri puolilla maailmaa ovat sellaisia, että samassa metsikössä kasvaa samanaikaisesti eniten pieniä nuoria puita, vähemmän keskikokoisia ja vähiten isoja vanhoja puita. Että se vanha systeemi, josta sieltä täältä poimittiin näitä vanhoja lupposia puita, osa jäi kuitenkin jäljelle, niin niistä varisee sitten sinne alhaalta nousevaan alikasvokseen, että ne ikään kuin nuorena jo lupottuvat ja, ja että tällä tavalla se luppo siinä vanhassa metsien käsittelyssä siirtyy sujuvasti puusukupolvelta toiselle, Joo. mitä tämmöisessä päätehakkuu metsätaloudessa ei tapahdu? No sehän olisi just, että niin 20-luvulla on tehty, että se on vaan ainoastaan se tukkipuu otettu, että mm. mistä ei ole ollut tukkipuuksi, niin se on jätetty pystyä. Ja, ja, tuo, ja nykyään kun vielä se kasvava puukin, mistä tulisi tukki, niin se ei ole enää kasvavassa tukiksi siellä. Metsähallitus is locking in, in, in the upper Lapland not only because of the Uh, to get employment for the people, but it's also because of the sustainable use of the, for, uh, of the timber and wood as a raw material. Kotkan puuvenemessulla oli tenolainen niin jokivene näytillä tässä joskus aikaa sitten, niin siellä ihmiset ihmetteli, että mitä puuta tämä on, tai mikä puulaji tämä on. Ihan niin kuin puualan asiantuntijatkin ja ammattilaisetkin ihmetteli, että mitä puuta tämä oikein on. Se on niin erilainen tämä inarimänty kuin joku etelän nopeasti kasvanut mänty. Niin on, on, on häpeällistä, että semmoiset puustot – hävitetään ja ne viedään keitettäväksi selluksi. Tässä pitää ottaa järkikouraa. Tämmöistä metsätaloutta täytyy kuttua mettien haaskaukseksi, jonka Suomen viranomaiset ovat monen lainsäädännön yhteydessä todenneet, että semmoista pitää estää, pitää lainsäädännöllä estää metsien haaskaaminen. Mutta nykyinen globalisoitunut optiovoittoja ja, ja tuotto, suuria tuottoja ihannoiva – ja globalisaatiotalous, niin, niin se, se ei ajattele näitä. Luonto on vain väline, jota pitää käyttää niin rajusti ja tehokkaasti, että saadaan nämä osakkeenomistajien tuotto-odotukset täytetyiksi. Greenpeace contacted the paper buyers. After that, Stora Enso asked Metsähallitus to stop the logging for the time being. The logging break started in April. So yes, we are contacting store Enso customers, and you're quite welcome to contact them as well. Um, we know quite a majority of their customers in the, in the UK, the Netherlands, Germany, Italy, Italy Spain, America. Um, but we've had discussions with these companies for many years. It's nothing new. Miten käy tuolla Greenpeacein vaunulle tuolla metsässä tukikohdalla? Se on, sehän on siellä luvattomasti paikalla ja, ja siinä sitten ryhdytään viranomaistoimiin. The situation grew dramatically more tense when the winter holidays of Metaholitus employees began. They established their own anti terror information center within sight of the Greenpeace camp. Night after night and day after day, people from this camp invaded the Greenpeace camp with cars, snow scooters, and even forestry machines. Hey, hey, hey, Okay, now it now it's starting to go back. They are now um, doing something in the place where this uh, sound from. I'm just... This is a nice image of säännöt on koventunut. Eli on lähdetty äh, metsästämään näitä ihmisiä, jotka, jotka on ollut yhteistyössä Greenpeacein kanssa. On muodostettu listoja ihmisistä, jotka on esiintynyt Greenpeacein kanssa yhdessä äh, lehdissä ja, ja televisiossa ja nettisivuilla. Jata! en tiedä, onko sitä mitään hyötyä, mutta sitä on nyt jatkunut niin pitkään, että niin jos raja tulee vastaan, kuinka pitkään sitä vittiin kuunnella. Ja mm, sitten täällä on vielä semmoinen tilanne, että mm, tätä on hyvin vaikea sanoa, mutta siis totuus on se, että systemaattisesti kirjoittelu on ollut poromiehen vastaan ja myös luonnonsuojelua vastaan tällä alueella tavallaan ihmiset on hyvin rautasessa otteessa. Paikallinen lehdistö antaa tilaa kirjoituksille, jotka mustamaalaavat, syyttävät, solvaavat, panettelivat saamilaisten johtoa, minua esimerkiksi kaiken aikaa. No nythän hyökätään, nähdään tämä Pekka Aikiota vastaan ja koko saamelaishallintoa vastaan hyökätään. Kaikki lehet, täällä pohjoisen lehet, paikallista inaarilaista mukaan lukien, ne on, ne on näiden siirtomaherrojen puolella. Ja, ja ne kirjoittaa saamelaisia vastaan. Tämä just viimeisessä inaarilaissa siinä sanotaan, että saamelaisten oikeuksia ei voi palauttaa, koska niitä ei ollut koskaan olemassakaan. Kuka tämmöisiä eh, lehti, tuommoisia kirjoituksia saa, se julkaisee jatkuvasti, joka on täyttä hypinää, tietämättömyyttä. Ja toisille tietämättömille ihmisille, kun se tarkoituksella. Se on tarkoitushakusta ihmisten harhaan johtamista. Niin, sitä tekee inaarilainen, sitä tekee Lapin kanssa. Kyllä ne kaikki saam, saamelaiset varmasti kusettaa sua, se on ihan varma. Tämä, tämä teidän puoli ei sitten kuseta missään. No, me, me tehdään vaan töitä. Kyllä, se on sitä kärjistämistä ja ne syyttää saamelaisia siitä, että, että me olemme sen syypää. Mutta itsehän ne on tullut. Eikä se ole välttämättä, että se on ihmisten syytä, vaan se on tämä, tämä metsien hakku. Se, siinä on taustalla tämmöisiä asioita. Se, Suomi oli hävinnyt sodan Venäjää vastaan, se joutui sotakorvauksia maksamaan. Tarvittiin laajamittaisia hakkuita. Tänne tuli e, yksi, kaksi semmoinen ylimääräinen e, väestömäärä, jolle ei voi kunnon työtä ei voi järjestää muuten kuin, että pitää nämä loputkin mettät, vaikka sotakorvaukset on maksettu, niin hakata. Ja sitten tämä, ja tähän sama, ihan tähän samaan jatkumoon mahtuu se fyysinen uhkailu. Eli tavallaan jos nämä tämmöinen sosiaalinen ja henkinen painostus, median kautta tapahtuva painostus, jos se ei tehoa, niin seuraava askel on fyysinen uhkailu. Ja tämä arkipäivää täällä. Puheluita tulee keskellä yötä, jossa uhkaillaan henkeä, toimeentuloa. On sanottu, että porot tapetaan ja miehet pistetään jää alle. Ja että ja, et, ja että vähintään lähetetään ulos täältä. Että mullekin tuli soitto ja, ja tämmöinen ihan niin selvinpäin ilmeisesti suoritettu uhkaus, jossa, jossa sanotaan, että, että henki lähtee. Tavallaan ajatellaan jollakin tavalla, että, että jos vaan luodaan uhka ja pelko, niin saadaan ihmiset taas uudelleen vaikenemaan. Eipä tajat toimia nyt. Min mielas hotskas saapmalatsjalle shattan täällä mäksit. saatte suopmalle ja äppeliikkostuvan iätsäs alkoalmut politiikkaas. Äntalikke millä fuolas muodat konflikta ja muodat vaasi tilli ja vaasi touttu vaihkuhtit saamenuoraita ja määnäitä. Kesähteet hilku hietsä saamen rohtasi, sähte hilku hietsä pähtäikki puhatsa Also, the Sami rights protector Nilia Sombi with his family was harassed by anti-terrorists while he spent a night in his teepee at the Greenpeace camp. We came here last night and uh, were sleeping here this night and it was uh, it was very uh, clear that uh, those uh, other camp is not a friendly camp Living in this kind of soundscape and events was not easy neither for Nelia Zombie nor the Greenpeace campers. To balance the noise of the sirens, Nelius yoiked with the campers his grandfather's wolf yoik, meant to overcome fear. Oh, I want to hear more voices. uh, yo-ho! The logging was stopped during negotiations, and Greenpeace decided to remove the camp just to calm down the situation. They said that it was a very wise and uh, smart move from us. They're very pleased about it. They even apologized about all the noise that they made <laughs> for fun. Greenpeacein ilmoitus vetäytymisestä ei vielä laukaissut jännitettä. Yöllinen demonstrointi jatkui. Heräsimme kuvaajan kanssa torvien toitutuksiin ja autostereoiden ääneen. YK. <laughs> Mikä teidän mielestä se su- suuri syy tähän konfliktista on? Siis eikä se viipis yksistä ole aihetta. Nämä, no sen, se, nämä etelän syöpälähet, jotka tulee tänne, sanotaan suoraan näin. Eikö asialle näin selvä? Se on kuule, se, se, on just, se, se on just, että se on mun miehen työpaikasta kiinni. Kaikki tämä teidän oleminen täällä, niin sen tulot nyt sitten pienenee tämän takia. Vielä huonommilta näyttivät kommunikaatiomahdollisuudet kahden naamioituneen vierailijan osalta, jotka vain kävelivät mitään puhumatta ohitse. No nyt tuossa parin sadan metrin päässä tuossa Metsurian leirissä. Siis kä- kävi on nyrkkeilemässä. Heräsin katsomaan auringonnousua Greenpeacein yövahtien kanssa ja yllättäen Juuri auringon nousun alkaessa naamiomiehet palasivatkin leirille. Ilta. Huomio. Tultiin kysymään, että saisiko teistä tehdä dokumentteja. Yes. Ja miten te suhra, suhtaudutte tähän kritiikkiin, mikä on tullut täällä? No mä en tykkää, tykkää uhkailusta. Kuka on uhkailu? Ei kuka. Mm. Se, sitä mieltä mä oon. Musta se ei niinku kuulu, kuulu tota väkivallalla uhkailu niinku ollenkaan näihin juttuihin. No mitäs meidän, mitäs meidän pitäisi toimia, jos me halutaan säilyttää työpaikat sinun mielestä? Asetuppa meidän, minun asemaan nyt esimerkiksi. No sitä tässä on yrittänyt tehdä. Tota, mun mielestä... Mikäs meidän viisain teko? Perkeleinen viisain teko olisi, Mitä? olisi olisi... No nyt sanot sen viisaan teo. Jeps. niin me tehdään se. Ei hakattas yhtään ikimäntöä, yhtään, yhtään ikimäntöä tuota, niin, ratapölkyksi täällä. Tehtä siitä jotain viisaampaa. Menkää VHRlle sanomaan, että älkää ostako niitä ratapölkkyjä tuolla Lapissa, että tehkää puu. Perkele, junat seisokkiin, saatana. Menkää sinne saatana junaralle makaamaan helvetin kettingillä. Katsotaan, kun moniko juna pysähtyy. Eikö se näin asia? Vai? Joo, hyvä idea. Lähetäänkö seuraavaksi? Lähetäänkö yhdessä? Lähetään. Minä lähden. Minä, Olen valmis. He, minä heti valmis. Mennä kanssa. Ja meillä on kokemusta. Niin. Sitä mieltä, että mm, näitä puita pitäisi tehdä muuhun kuin ratapölkkyksi. Ilman muuta. Pitää tietenkin Totta kai. Me ollaan samaa mieltä. Muuhun. Kyllä ollaan. Tässä asiassa ollaan. Niin. Hyvä. Tässä ollaan samaa mieltä. Ja se kun kerrotaan, että meidän kanssa valmiita yhteistyöhön niin kannattaisiko sitten luonnonsuojelijoiden ja metsureiden niin ruveta yksissä tuumin vaatimaan metsähallituksen päälliköltä vähän erilaisia metsänkäsittelymetodeja? No mutta sanoppa, että onko metsähallituksen päällikö puhunut yhtään vitun paskaakaan nyt, kun tämä paska vitun teidän kanssa mm. ollaan mm. täällä oltu. Ne ei ole puhunut vittu yhtään mitään. toimitaan sillä periaatteella, että uskotaan, että mettä kasvaa. Mm. Se, mutta että ei tarvitse kovin paljon ilmasta muuttua, niin jos ne on hakattu paljaksi, niin ne tulee entistä paljaammaksi. Mm. Et siellä saatu ne tunturiin, vaikka joku on paljakko, niin sitten ne alkaa mitään enää. Mm. Ja se vaarahan tässä on, että nämä valjaksi haka, hakatut alueet, niin kova, nyt kun myrskyt lisääntyy, niin ne entistä enemmän niistä kaatuu metsiä. Ja pikkuhiljaa, kun nämä myrskyt nyt tämän kasvihuollon ilmiön takia vaihtuu, ne tulee tunturimaisemmaksi täällä enemmän ja enemmän. Already in this picture, which was published in the beginning of the 90s, it can be seen that apart from Upper Lapland, there is hardly no cutting potential left in northern Finland. Lapissa on hakattu tai tehty ylihakkuita jo vuosikymmeniä. Että. Ja varsinkin 60-luvulla, kun tuonne Kemijärvelle rakennettiin tämä sellutehdas, niin silloin jo tiedettiin sitä tehdasta rakennettaessa, että Lapin metsävarat eivät tule kestämään kuin sen 30 vuotta. Että se, se on lähtenyt tuolta Helsingistä etelästä nämä vaatimukset äh, käyttää hyväksi Lapin mettät. Sä oot poromiehenä liikkunut paljon maastossa isolla alueella ja yöpynyt ja ollut Minkälainen sinun oma suhde tähän mettään on ollut ja miltä se on tuntunut tämä ympäristön muutos? No se on tuntunut melko rajulta tehdä. Ei se, ei se oikein tämä tunnu mettältä, eikä siellä, ei siellä viihdy riistä, eikä no poroja tämmössä metsässä alkaa jotenkin viihtyä. No viihdytkö itse? No ei tämä, ei tämmöinen tunnu metsältä, että ei sinne niin lähde virkistäytymään tuonne nuoreen metsään. Kyllä se kaipaa vanhan mettä. Niin, se on, se on ollut aika nopea tämä muutos täällä, että vesiluontoahan on tämä metsätalous tuhonnut ja uitot on tuhonnut, että uittoja varten on perattu pienimmätkin purot. Ja, ja sieltä katosi sitten niin kuin tammukka, harri, nämä arvokkaat luon, luonnonkalat. Ja samoin nämä mettäojitukset, ne on liettänyt, niin nämä joet ja kutusorakot ja ihan ollaan oltu pitkään niin kuin kalapuolellakin istutusten varassa. Kemijokivarren asukkana niin sieppaa eniten tämä Kemijoen lohen tappaminen. Että sodan jälkeen, kun iso haara pantiin Kemissä kiinni, niin sen jälkeen ei ole Savukoskellakaan lohta pyydetty, vaikka se sinne, sinnekin asti nousi aikoina. Ja mitkä, mitkä oli, olisikaan ne näkymät, jos Kemijokikin olisi yhä lohijoki tai Ounasjoki olisi lo, lohijoki, niin kyllä sitä saa miettiä, että mi, mistä lapset ottaa niin kuin minun ikäisten ihmisten lapset ottaa leipänsä. Ja nyt syksyllä aloitti jo uudestaan tälle meidän rajatulla alueelle rotaatiotyöllä niin meidän syöttäjä sisältä ne hakkuut erotusajan vierestä. siis Ylä-Lapin valtion metsien hakkuista on piristänyt alueen asukkaiden keskinäiset välit äärimmilleen. Kalevi Paarari ja kaksi hänen veljeään valittivat valtionmaiden hakkuista YK ihmisoikeuskomiteaa. Tuloksena oli se, että metsähallitus joutui keskeyttämään hakkuut porojen laidunmetsissä. Äärettömän häkellyttävää, että jotkut on uskaltaneet nousta metsähallitusta vastaan, joka kuitenkin aika lailla kaikkea täällä hallinnoi. Nämä ongelmat on pyritty vuosikausia haita, hautaamaan maton alle. Ja nyt, nyt se ei ole enää mahdollista, niin nyt pitäisi hallituksen lähteä keskustelemaan siitä, että, että millä tavalla ja millaista tulosta metsähallitus näillä alueilla tekee. Tänä, näissä on jo niin isoista asioista kyse, että niin me emme täällä paikallisesti ihan kaikkia pysty ratkaisemaan muun sellaisia poliittisia maanomistukseen hallintaan liittyviä kysymyksiä. He olivat Roomassakin minua vastassa mielenosoitusplakaateineen juuri saadakseen tällaisen vastakkainasettelun syntymään. Ja tämä, kyllä tämä vähän sieppaa sisältä, kun tekisi mieli sanoa mitä mieltä on, mutta se ei olisi viisasta. Kyllä meillä Suomessa on riittävästi kanavia olla eri mieltä ja hakea ratkaisuja myöskin demokraattisen päätöksentekojärjestelmän kautta. Ei ole tarvetta turvautua väkivaltaisiin toimintamenetelmiin. mutta häipyä... häipyä. Onko se tuo Ketmin no, rakennuskelo? Hä, häipyä täältä kun hyvänsä aikana ennen kuin täältä alkaa jotakin muutakin tapahtua. Mutta meillä, meillä on tuota... Mitä porukkaa tää on työmaalla? Täällä on semmonen homma, että tää, täällä työmaa-alueella... Pane pois se kamera! Pane Veikkonen pois se kamera. Sammuta pois. Poro meille aikoilla annettu sen autanta oikeusmaan käyttöön. Tunnustettu se, että nämä on poro, porotalouteen kuuluvat ja hyvin tärkeitä metsiä ovat olleet. Ja silloin kun sen autonta oikeus annettu. Ja... Mutta sen noudattaminen ei ole sitten, se on ollut vähän toinen kysymys. Niin yritetty ratkaisua hakea. Hmm. Miltä tulevaisuus näyttää nyt teillä tällä hetkellä? Se näyttää siltä, että meidän on pyrittävä itsekin vaikuttamaan siihen, että se, näyt, että se on valoisa. Minä olen optimistinen sen suhteen, että se olisi valoisa ja meidän lapsetkin saisivat tehdä poron hoitoa työksi. Mutta se vaatii myös meidän työtä tällä hetkellä voi voi ja Nää vaivojan agolulun ululun ululun nää valjogulu ululun. Raadehushajeja puhtee olmujelape saami jätnamis mun haalyhken tervohtan sälkihatte. Tällä vuoden aiki soapalistaan enan riito assis. Mun mielestä stahtat eh, kalkkaset maahtsahit eh, tai eatnomi ruohtuluotta saamie saami tikki haltui. Ja raadehu sai parkui, parkun eh, lä mun mielestä mais tahat ja kalket haasi outti nuu, että olmo mais peessä. Soapati tai, tai haasi kaskanäse nuu, että ei tarpeeksi se akipäivä riitallissa taas että det kia här när Hallelujah.